Jerusalem, die stad van God, staan op die heilige berg. Die Heere het Jerusalem baie lief, liever als enige ander plek. Die mensen praat met groot lof van jou, o stad van God. Die hele wereld weet van jou, Egypte, Babel, Philistia, Tyrus, tot deurver in Ethiopië. Hulle sal van Jerusalem sê, daar is ons geboorteplek. Ons behoort nou aan die stad. Hulle sê van Sion, daar is ons allemaal geboren. God, vir wie niks onmoendlik is nie, zorg zelf voor jullie staat. Als die Heere dier die lijst volke gaan, sal hy sê, hierdie en daar die een is kinders van Jerusalem. As hulle dans en sing, sal hulle blij uitroep, my leven begin en eindig in jou, hoe Jerusalem.